Yas rech roosech, um shuvo sayich tochi chuch, udi uri ki rav omor, ozvech es adunoy elohoich, vila ofach dosi eilayich, ne yum adunoy elohim tzivos. ki me yo Shavarti ulech, nitakati mosrosayich, vatomeri lo e'evor, ki al kol givo, givo, visachas kol eitzer anon, at so Ney on a כולו tatikh אמס, kulozat ames vi yokh nev paktli